Верам дека ова порака ќе стигне и до, до нив, како и до сите нас овде, која што порака, верувам, ќе биде многу едноставна и јасна. Знаете, често пати, самиот Исус, нашиот Бог, толку многу едноставно ја изнесувал речта. И не е толку до интелигенцијата, за да разберете, туку до срцето, не? за да ја прифатите пораката. Така да сите оние кои што не ја прифатиле, не е било затоа што не ја разбрале, туку затоа што не сакале. Така да и денеска, ќе се потрудам да ќе да биде што е можно поедноставно и иако едноставна пораката не губи на своја важност. Значи, не значи дека ако е едноставна, дека и помалку важна, Затоа на почетокот ве повикувам да отвориме во Матеј 7.21. Матеј 7 глава 21 стих. Познат ни е овој стих. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној кој ја врши волјата на мојот татко, кој е во небесата. Знаете, денес има преку една милиарда христијани милиарда и пол, можда, не знам, ама скоро милиарда се може само католици. Како и да е, сите тие тврдат дека му служат на еден Бог, сите тие го ги прашате од мало до големо дали го любат, дали го сакаат Бога, дали го сакаат Христа, да ќе кажат дека го сакаат. Знаете како што често може дечко на девојка или маш сопруг на сопруга да изрази љубов, меѓутоа не е до она што устата ќе го каже, туку до она што го има во срцето. Зарем не е така? За овие истите за кои што се зборува во 7 глава Матеј, во 15 глава Матеј, Матеј запишал, односно, тоа се зборува Исусови, во 8 стих, овој народ, значи се повикува на она што предходно Исаја ја го напише, Овој народ ме почитува со устните, а нивното срце е далеко од мене. Че не важи она што го изговарате, оно што ќе го кажете. Знаете, ние знаеме често пати да видиме красно речи, да кажеме се и се што да исповедаме. Меѓутоа, битно е што е во срцето, што вистина чувствуваме, што вистина го имаме. Денешната тема е насловена како кој е твој Бог. како кој е твој Бог. Познаеме па ние, христијани сме сите кој е наш Бог. Меѓутоа, токму поради ова, дали е тоа само на уста, или пак вистински наш Бог е единствениот Бог. Да отвориме во Тора Мојсева. Излез трета глава, Тора Мојсева. Тора Мојсева, трета глава. И ќе читаме од 9 стих, именно овде е средбата Мојсиева со Господа. Она негова средба кај грмушката која што гори и која што не догорува, не изгорува. И знаеме дека овде е и повикот Господов за Мојсија, дека тој треба да биде оној кој што ќе го изведе Божиот народ од Египет. И ќе се позанимаваме малку со овие изговори севи, за да дојдеме до оној момент кој што ни е најбитен за темата. Значи, почнуваме од деветиот стих. Повиците на Израелевите синови стигнаа до мене, вели Господ. Не дека и предходно не стигнале, ама, знаете, некоја се потребни и 400 години за да научите некоја лекција. На нас може би не требали 500 години за да научиме некоја лекција зборам на македонци. Или може <laughs> А ако имаме предвид а, што гледаме на телевизија, ќе рече века се още сме под тоа истото робство. <clears throat> како и да е, повеќите на израелевите синови стигнаа до мене и од видов како ги пецете ги угнетуваат. Затоа, ајде, јас те испраќам при фаронот да го избавиш мојот народ, израелците од Египет. И сега Мојсија се чувствува недостоен, ништожен и вели, кој сум јас? Да се запатам при фараонот, одговори се на Бога, и да го изведам, и да ги изведам израелците од Египет. Кој сме ние? Кој сум јас? Меѓутоа, ако Господ е со вас, тој можете да излезете и пред самиот звер, пред оној звер кој што денеска се обидува да пишува некоја си историја, кој што и самиот нема 200 години историја, ама ете, мисли дека ќе ја напише и ќе ја заврши историјата на оваа земја, меѓутоа не е така. Кој сум јас да се запатам при фараонот, му мој се на Бога и да, го извед, и да ги изведам израелците од Египет? Јас ќе бидам со тебе, му вели Бог. И ова ќе биде знак дека јас ти испратив. Кога ќе го изведеш народот од Египет, ќе му искажете почитување на Бога на оваа гора. Потоа Мојсе повторно сака да се изговори и вели, мој Мојсе му рече на Бога, ако отидам при израелците и им речам, Бог на вашите татковци ми испрати при вас, и тие ме прашаат, како му е името, што ќе им одговорам? Јас сум кој сум, му вели Бог. Потоа продолжи, значи Бог, кажи им вака на израелците, јас сум ме испрати при вас, Да продолжиме во четвртата глава, значи, кај следниот изговор, во, десетет, во десетиот стих. Прости, Господи, вели Мојсей, јас никогаш не сум бил красноречив човек. Ни порано, ниту сега, која му зборуваш на својот слуга. Јас сум бавен во зборувањето, а на јазикот тежок. Не можам јас, не сум за тоа, не сум елоквентен доволно, не, имам говорна мана, знаете. Меѓутоа, ако Господ е со вас, ќе пеете. <laughs> И вели Бог, интересен одговор, кој му ја даде устата на човекот? Кој го прави неми глув? Кој му дава вид или го ослепува? Зар тоа не сум јас Господ? И така оди, значи, повторно го крабрува. Јас ќе бидам со тебе која ќе зборуваш и ќе ти кажувам што да зборуваш. 13 стих. Прости, Господи, пак вели Мојсей, не би ли испратил некој друг? Сепак не сум јас за тоа, испрати друг. И <laughs> дури Господ се налути. Кога Господ гледа во вас квалитет, кога Господ гледа во вас лидерство, кога Господ гледа дека вие сте тие кои што сте за таа задача, тогаш не кенкајте многу, знаете, како што знаеме да кажеме ние се налути Господ на Мојси и рече, зар Арон Левиецот не е твој брат? Знам дека е тој многу красно речив, еве, токму ти излегува во пресред, која ќе те види ке се израдува во срцето. И сега внимавайте 15 и 16 стих. Ти зборувај му нему, значи Бог повели на Мојсија, ти зборувај му нему, зборувај му на својот брат, на Арона, ставај ги зборовите во неговата уста. Јас ќе бидам и со тебе и со него доека зборувате. Ке ви кажувам на двајцата што да правите, што ќе работите. Внимавајте 16 стих. Мека му зборува тој на народот место тебе. Така, тој ќе ти биде место уста, му вели Аарон, му вели Бог на Мојсеја, Аарон ќе ти биде место уста а ти ќе му бидеш нему место Бога. Како ова, како ова Мојсе требало да му биде како Бог на Арона. Седма глава да отвориме, од, значи, иста втора Мојсева, први стих. Господ му одговори на Мојсија, гледај, ке те наметнам како Бог на фараонот. Твојот брат Арон ќе биде твој пророк. Мој се требало да биде како бог на Арон, ама е овде гледаме како бог на фараонот. Што значи се тоа? Во која смисла како бог? Нормално, не мисли бог дека се он е некое божество. Мој се е бил обичен човек како и секој од нас. Што значи како бог? Еве, вториот стик ќе каже дело од одговор, мислам, тука е всушност одговор. Вториот стик од седмата глава. Ти кажува се што ќе ти наредам, Значи, со други зборови, пренеси ја мојата наредба до Арона, а твојот брат Арон нека му повтори на фаронот да ги пушти израците. Значи, едноставно Арон ќе биде послушен и ќе го врши она што ти ќе му го наредиш. Бог е оној кој што е во позиција да наредува а, и да ги управува оние кои што се под него, субјектите, значи, подчинети кои му се. Че во таа смисла Мојсей треба да му биде како Бог на Арона, и нормално ќе му биде како Бог на, фараонот. Ке му ги пренесува наредбите Божии до Арона. Значи, прашањето кој е твој Бог, како би го одговориле? Кој е твој Бог? Оној чиј што наредби слушаш. Зарем не е така? Оној кога што му си послушен. Или оној кој што, кога ќе ти каже нешто, ти ќе го извршиш тоа нешто. А, не знам колко е точно, меѓу тоа сум слушнал. Знаете кој беше Бог во бивши Јгославија? Комунистички Јгославија. <laughs> дека беше тоа едно обшество каде што им бранеа на... <laughs> Јас сум слушнал дека наводно на надимакот Тито му е ставен од Ти-то. Ти-то. би <laughs> наредби слушаш, тоа е за тебе твој Бог. Е сега. Е сега да се запрашаме, кој е мој Бог? Кој е твој Бог? Чиви наредби јас слушам, извршувам? Дали она што Бог, нашиот Бог небесен ќе каже ли, може би сум кариериста, може би кариерата ме води, може би образованието, може би модата ме води, може би жената ме води, може би мажот ме води. Може и парите да биде Парите, да, точно. Значи, кој е оној кој што го крира мојот живот, кој што го води мојот живот, чиви наредби слушам, тоа е мој Бог. Како што Мојсей му бил Бог на Арона, му наредувал, значи му ги пренесува во случај во случајов наредбите Божи. Значи немаме тука ништо негативно затоа што се е само еден посредник да му ги пренесе наредбите на Арона. Арон, на Арона му бил Бог, вистинскиот Бог. Така и нам, значи оној кој што чии што наредби слушаме, тој е наш Бог. И сега може да запрашаме колку ние време му посветуваме на, на Бога чако е тој наш Бог. Дали може би само 2 часа од 168 во седмицата? Овие 2 часа кои што ќе ги од седиме овде во црква. А 2 часа од прилика на серија трае. <laughs> Добро. <clears throat> <clears throat> <clears throat> Колку време имаме, односно поминуваме покрај Библијата дома? А колку време може би читаме нешто друго? И тука можеме да редиме многу работи. Дали имаме време за молитва? Дали сме луѓе од молитва? Затоа што како е читањето, така и молитвата се многу битни за нашиот духовен обстанок и, и раст. Особено во последно време, кога наистина Другиот, гјаволот, сака да не го заокупира вниманието со се и сешто. И сега да отвориме во Битие втора глава. Кажав едноставна, кратка порака, меѓутоа верувам дека појасна не може да биде. Во втора глава Битие, единствениот вистински Бог ќе даде една единствена наредба, односно заповед, до што току создадениот брачен пар, че Адам и Ева, првите луѓе на земјата планета. Втора глава, 16-17 стих. Господ Бог му заповеда на човекот. Еве Бог е оној кој што е во една ситуација да нареди, да заповеда на своите субјекти да им заповеда. Што му заповеда? Велејки му, јади слободно од секое дрво во градината, но да не јадеш од дрвото на позна... за познавање на добро и зло. Уденот кога јадеш од него, вистија ќе умреш дали била јасна и едноставна оваа заповед. Појасно не може да биде. Значи, јади од се, се ти е дозволено, ама не од тоа единствено дрво кој што е во средината на градината. И сега во третата глава, знаете, каде би отишли на друго место, трета глава, од први стих. Змијата, која што, да знаеме, гјавот ја искористил како медиум, беше полукава од сите полски животни што Господ Бог ги направи. Таа е рече на жената. Вистина ли да е дека Бог рекол, односто дека Бог заповедал, не ке јадете од ниједно дрво во градината? И нормално првиот, првата грешка што жената или секој од нас може да направи е да се впушти во разговор, и конверзација со искушувачот. Смееме да јадеме плод од секој дрво. Пазите, прашањето е, сега не е тоа темата, меѓутоа, вистина ли дека Бог рекол, нека јадете од ниједно дрво во градина? Епе, па што треба да изумрат? Смееме да јадеме плод од, дрво во, од, од дрвата во градината, само за плодот на дрвото што е среде градината, Бог рече не јадете од него. И не допирајте го за да не умрете. И сега змијата и вели на жената. Не, нема да умрете. Сега, Господ заповедал од тоа дрво нема да јадете. А дјавол вели, јадете. Господ заповедал и рекол, всушност, укажал на последиците, ќе умрете. Дјавол вели, нема да умрете. Имате два различни гласа и жената што направила? Односно, петиот стик, да не го забравиме, Бог знае дека сега дјаволот сака да им каже на Адам и Ева дека има одредени бенефиции, односно придобивки од кршење на законот, од запо, на заповета Божја. Внимавајте, вакво нешто не постои. Никаков ќар немате од кршење на Божиот закон. Никаков. Само зијан. Мислам, сите сме ние свесни, доволно сме живи на оваа земја, доволно сме грешеле, сме направили грешки, погрешки се, а па знаеме. Иако денеска луѓето ги речат, Абе, не можеш да успееш ако не лажеш, ако не кражеш. Не можеш да успееш. тоа не е така, да. зависи што е тоа успех. Што подразбираат под успех. Шестиот стих, жен, а, добро, во ред, знаеме дека што е случило. Жената го набрала плодот, значи го послушала чий глас на гјаволот. Барем дојка не се покајала за неа, Бог е Незин Бог станал гјаволот. Затоа што твој Бог е оној чиј што команди, чиј што заповеди слушаш. Па сте спомнавме мода, пари и не знам што, меѓутоа, ајде малку да да влеземе вака во црковни кругови. Твој Бог може да биде и црквата. За некои верски заедници баш буквално тоа е. Твој Бог може да биде пасторот. Старешината може да биде твој Бог. Тоа што тој ќе ти го каже и ти го извршуваш. А не оно што Бог ќе ти го каже. Мнозина денес имаат проблем со тоа. Во Христово време имале проблем, позато па го растнале Бога го растнале. Затоа што имале проблем. Нивни Бог бил некој друг. Значи, црквената организација може да биде твој Бог. Бог рекол, нема да имаш други богови освен мене. Значи, автоматски, вие сте идолопоклоници, автоматски имате друг Бог. Ваш Бог е некој друг. Во овој случај, Ева, значи го заменила својот Бог за друг. Незин Бог станал гјаволот. Барем за седојка не, не се покајала. И сега да видиме во 17 стих, што се вели во 17 стих од 3 глава. Значи, Бог му вели на човекот, затоа што го послуша гласот на својата жена. Кого послуша? Не мојот глас. Твој Бог е оној кого што го слушаш, чисто заповеди извршуваш. Во случајов, жената е веќе инструмент во раците на гјаволот, значи, како што Мојсей е инструмент во раците на Бога, па Арон треба да ги слуша заповедите на Мојсей, овде Бог сака да му каже на, Аврама, на Адама, се извинувам, <clears throat> дека не го послуша мојот глас, туку го послуша гласот на твојата жена и јадеше од дрвото. Значи, ево моментот, значи, дали може жената да ти стане Бог? Те како? Дали може мажот да ти стане Бог? Вие имате проблем ако било кој во фамилијата се прави Бог, че значи, под наводници нормално, И ако сакате да му служите на вистинскиот Бог, ама има и некој друг Бог тука во околината, тоа ќе имате проблем. Но ако сакате вие да му служите на вистинскиот Бог, тогаш ќе излезе проблем. Нема да има проблем ако се подчините на тој другиот Бог. Како и да е, значи, поентата е, ваш Бог е оној чии што заповеди слушате. Кого што го слушате, тој е ваш Бог. Да се вратиме малку на 9 стих, од 9 до 11 читаме. Ова е кога Адем и Ева се испо, испоплашиле, се скриле зад грмушката, откако го слушнале Господовиот глас. <clears throat> и деветиот стих вели, Господ Бог го повика човекот и му рече, каде си? Тој одговори, го чув твојот глас во градината, се исплашив, зашто сум гол и се сокрив. Видите Бог што му вели, кој ти кажа дека си гол? Што имплицира ово? Дека јас не, ти, не, не сум ти кажал такво нешто, некој друг ти кажал. Си послушал нечи друг глас. Со други збори, кој ти, значи, после му вели, аха, значи се јадело дрвото, значи од кое што јас ти реков да не јадеш. Тоа е остатокот од 11 стих. Значи си послушал некој друг. Денеска мнозина, за жал, а, живеат во заблуда, затоа што не се повикуваат на она што Бог рекол, туку она што рекол или кажал некој друг. И еве пак да ги земеме како пример неделата или саботата. Кој ден е светиот ден, кој ден е посветен од Господа, кој ден е оној во кој што треба да се одмараме. И сега, множството на христијани денеска вела, тоа е неделата, тоа е првиот ден. Дали се прашуваат зошто е тоа така? Дали тоа Бог така кажа или некој друг кажал? Веројатно Бог им го упатува прашањето и до нив. Кој ти кажа? Ако им го упати тоа прашање, веќе се знае дека некој друг им кажал. Послушале некој друг. Да се посетиме на Езекијал 22 глава. Читавме тие стихови од неодамна, ама е, пак. Езекијал 22 глава. Кој е твој Бог? Многу едноставно, многу битно. Едноставно прашање, ми тоа е многу е битно кој е вистинскиот одговор на тоа прашање. Значи, од 25-тиот стих, односно од 23-тиот. Ми дојде Господо о слово, човечки сине, речи уште, ти си земја уште не очистена, која уште неа изми дождот на гневниот ден. Во незината средина има заклетви од пророци, како лаувите што рикаат и што го раскинуваат пленот и голтаат ги голтаат луѓето, им ги одземаат богатството и скапоценностите, множеки и вдовисите среде неа. Значи, се што прават со своето делување е пакост. Незините свештеници не го почитуваат мојот закон и ги обесветуваат моите светини. Не разликувајќи го светото од несветото. Не учејќи се да го разликуваат нечистото од чистото. Зошто? Затоа што не слушаат што Бог вели туку го слушаат, слушаат некој друг глас. Незијите старешини како воците што го раскинуваат пленот и уште пролеваат крв, ги упропостуваат луѓето лакоми на добиток, а незијите пророци сето тоа го премачкуваат со белило и го покриваат со суетни видења и со лажни пророкувања велејќи Господ Бог рече така, ама Бог не го рече тоа. Тогаш кој го рече? Знаеме сме доволно начитани, меѓутоа ете нека слушнат и оние кои што можеби ќе имаат прилика да слушаат подоцна да гледаат дека католичката црква самата кажала и признала дека таа го превзема авторитетот Божји и со тој авторитет ја менува саботата во недела. Односно, значи, ја префрала светоста од седмиот на првиот ден, како да тоа е Бог. Всушност, отворено кажуваат дека оние кои што ќе не слушаат нас и ќе ги извршуваат нашите наредби, тоа што за нив ние сме нивни Бог. Толку е едностано, меѓутоа, за жал, луѓето пак ја прават онаа грешка, не сакаат да се запрашаат кој е мој Бог, односно дали тоа го кажал Бог или го кажал некој друг. Многу битно како ќе одговорите на вакво едно прашање. И сега во Матеј 7 глава, кај што се чини почнавме, да? Затоа, токму од овие причини, поради тоа што со уста исповедаме дека сме христијани, ама веројатно на мнозина Бог ни е некој друг, ние се изненадиме од следната ситуација. Значи, Матеј 7 глава, 21 стих. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, на он, туку оној кој ја врши волјата на мојот татко, кој е во небесата. Кој е оној кој што ја врши волјата на, на Отецот? Знаеме нека Иисус цело време, он ни е најдобар пример, на земјата додека живеел ја вршил постојано Божјата волја. На кој начин? <clears throat> Мило ми е да ги исполнувам твоите заповеди да ги слушам, значи, <laughs> твоите заповеди, оно што ти ќе го кажеш. Самиот Исус вели на многу места, нити зборувам нешто што Бог нема да ми го каже, нити пак правам нешто што Бог нема да ми го каже. в совршен пример не остава? Твој Бог е оној кој што чисто наредби слушаш. И сега вели, мнозина ќе ми речат во оној ден, мнозина од така наречените христијани, Господи, Господи, Исусе, Исусе, Па ли пророкувавме во Твоје име, па евангелизацији правевме, па ова, па она, па колку души донесовме. Изгонувавме бесови, исцелувавме во Твоје име и не правевме ни многу чуда во Твоје име. И тогаш јас ке им изјавам, никогаш јас не сум ве познавал. Зато што веројатно ви сте ми измешале со тој вашиот Бог. Одете си од мене вие кои правите беззаконие, односно вие кои што не ги слушате моите заповеди. Беззаконието е кршење на Божиот закон. Туку слушате нечии други заповеди. Имате друг Бог. И само да се подсетиме на Јован 14.15. Дури не треба да отвараме таму, меѓутоа еве. Јован 14.15, што е овој стих? Ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди. <clears throat> значи, кога вистински љубите, тоа е вашиот Бог. Меѓутоа, тоа го покажувате со послушноста, со ништо друго. Вистинскиот начин за да покажете дека некого љубите е преку послушноста. И, за жал, мнозина денеска овој стик овака го толкуваат. Ако ме љубите, љубете ме. Меѓутоа, факт е дека Самиот Исус, дури кога бил кушен во пустината и кога гјаволот го кушал со тоа, тоа беше првото искушение, значи кога му рекол, еве, ако, мислам, он знае дека е гладен, 40 дена е во пост, направи од каменот леп, Исус што ќе му каже? Не живее човекот само од леп, туку и од сето она што излегува од Божијата уста. Секавате што му рекол на почетокот, значи за Мојсија, кој зборувавме, Бог на Мојсија, стави ги овие зборови, овие наредби во неговата уста. Во Аврамовата уста. Тој ќе зборува за тебе. Пророкот е всушност говорник Божи, значи. А, и не само тоа, значи, не само тоа. И тоа ја пренесува, значи, пораката што е од Бога. А, ако ние сме луѓе кои што живееме од секој збор што доаѓа од неговата, од Божјата уста, тоа што е наш Бог. Тоа е толку очигледно и јасно. И тоа ако не е така, ако може би живееме <laughs> според зборовите кои што дајаат од нечија друга уста, е тоа треба да се запрашаме кој е наш Бог. Оти можеме целосно да ја утнеме работата доколку се надеваме, мислиме дека му служиме на Бога, а всушност некој друг не е наш Бог. Нека Бог ни помогне да ова едноставна порака добро ја сватиме и разбереме и нека не води понатаму по своите патеки. Амин.